44 օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքը լիարժեք դարձնելու համար առաջիկայում նախատեսվում է փոփոխել ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը։ Փոփոխությունները կբացառեն դեպքերը, երբ որևէ հրավիրյալ, ում ցանկանում են լսել քննիչ հանձնաժողովում հրաժարվի ներկայանալուց։ Առաջին մեժումը նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանից էր, թեև հանդիպումների եւ հարց ու պատասխանի փուլին հանձնաժողովում դեռ չեն հասել, բայց Օսկանյանը դեռ մայիս հուլիսին հայտարարել էր, որ չի հավատում հանձնաժողովի նպատակների անկեղծությանն ու ազնվությանը։ Նախկին պաշտոնյայի ներկայացմամբ բոլոր հարցերին տալու է միայն մեկ պատասխան՝ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ բանակցությունների անցած ուղու, դրանց բովանդակությանը տիրապետելու, չարհամարելու եւ հմուտ ու ճիշտ դիվանագիտություն վարելու դեպքում պատերազմ պարզապես չէր լինի։ Հանձնաժողովում ամեն դեպքում համոզված են լսելու են բոլոր նրանց, ում ներկայությունը նպատակահարմար կհամարեն։ Հակառակ հակառակ դեպքում դա կունենա ոչ միայն բարոյական եւ քաղաքական հետևանք, այլև իրավական։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքն այդ նպատակով կրկին կփոխվի, հաստատում է 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Քաղաքական պատնեշներ ստեղծել եւ դրա հետևում թաքնվելու շանս չունեն, եթե իրենք մտածում են, որ այն օրենսդրական նորմը, որը ստեղծվել է 1918 թվականի հոկտեմբերի 2-ին, իրենք շատ լավ հասկանում են իշխանությունը գործում են եւ իրենք կանոնակարգ օրենքում անել եղել են շատ հետաքրքիր մի փոփոխություն, որ նախկին պաշտոնյաները իրավասում են նաև չգալու։ Նախկինում եղել է, որ իրենք չէին կարա չգային։ Դա նոր մենք հայտնաբերեցինք, հիմա կվերականգնենք արտարությունը եւ Օսկանյանը եւ մնացած բոլորը, գեներալ լինի, դիվանագետ լինի, նախագահ լինի նախկին, բոլորը գալու են, չգալը կունենա հետևանք։ Նախկին ու ներկա պաշտոնյանները քնիչ հանձնաժողովը ստամենայնի կհրավիրվեն սեպտեմբերից հրավիրյալների նախնական ցանկն արդեն պատրաստ է։ Մեր հրավիրյալների ցանկի մեջ գործող վարչապետը կա եւ ասեմ այդ ցանկը բավականին մեծ է դրա մեջ ոչ միայն բանակցային գործընթացին քաշ տիրապետող դիվանագետներ են, նաեւ նախագահներ են եւ այլ փորձագետներ են, այլ նաեւ զինվորականներ են եւ ընդհանրապես մեր 44 հրապատերազմի հանգամանքների ուսումնասիրման բոլոր 7 կետերը շատ ներառական են։ Մենք հաստատած ցանկ ունենք, դուք բոլորը շատ լավ կլինեք տեղեկացված։ Մենք արել ենք բազմաթիվ նիստեր, աշխատանքային քննարկումներ եւ ստացել ենք աննկարագրելի մեծ քանակությամբ կամ տեղեկատվություն, որի ուսումնասիրման փուլը հսկայական մեզանից ջանքերը պահանջում։ Մինչ այս պահը հանձնաժողովում ուսումնասիրել են բազմաթիվ փաստաթղթեր, թիվն անցնում է 10000-ից։ Միայն այդ փաստերով արդեն ակնհայտ է այն խզումը, որը եղել է զինված ուժերի ներսում։ Խնդրի մասին բարձրաձայնում են հենց քննիչ հանձնաժողովի անդամները Արմեն Խաչատրյանն ու Գուրգեն Մելքոնյանը։ Ճշմարտացիության եւ արդյունավետության չափանիշը դա պրակտիկան է։ Մենք պրակտիկայում արտակարգ ռեժիմի պայմաններում եւ քարոզիա պատերազմի ժամանակ եւ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ տեսանք այդ այդ անջրպետը, որը գոյություն ունի գլխավոր շտաբ եւ նախարարություն հարաբերություններում, ինչը ուղղակի անընդունելի է եւ կործանարար է մեր երկրի համար։ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ մենք այդտենց էլ չհասկացանք ով էր ղեկավարում պատերազմը։ Ամեն մեկը իր վրեր գցում էր այդ պատասխանատվությունը։ Եվ վերջում մեղավորը փաստորեն պարզվեց, որ վարչապետն է։ Թեև քնիչ հանձնաժողովը փակ է աշխատում, բայց որոշ բացահայտումներ հայտնի են դառնում հենց հանձնաժողովականների ցանկությամբ։ Քնիչ հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը վերջերս ակնարկեց գլխավոր շտաբի նախկին պետ Օնիկ Գասպարյանի սխալների մասին ապացույցները 330 սենյակում հենց հիմա դրված են։ Ես ամենայն պատասխանությամբ եմ ասում։ Անպայման 44 օրյա պատերազմի եզրակացության մեջ կտեսնեք Օնի Գասպանը Իսկանդերի օգտագործման ինչպիսի խայտարակ պլանը հաստատել։ Բայց հիմա դրա մասին չենք խոսում։ Ամեն ինչ իր հերթականությամբ։ Թեև ընդդիմադիր падգամավորները հանձնաժողովի ստեղծման առաջին իսկ օրվանից բոյկոտում են աշխատանքը, բայց Քոչարյանի վերջին հայտարարությանը արձագանքել են։ Ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցությունից Տիգրան Աբրահամյանը Քոչարյանի խոսքերը լուրջ մեղադրանք է համարում падգամավորի ներկայացմամբ, խոսվում է մի թեմայի մասին, որին խիստ սահմանափակ թվով անձինք են տիրապետում։ Падգամավորը կողմ է, որ պաշտոնաթող զինվորականները սկսեն խոսել Facebook-ում գրել է։ Խոսելու ժամանակը վաղուց է հասունացել էլ շատերը նույնիսկ ուշացել են։ Այդ հանձնաժողովի գլխավոր նպատակը հաղական ձևակերպումներ տալն է եւ կոնկրետ հիախավորել հրամանատարների հաղական պաշտոններում գտնվող անձանց։ Դա բնականաբար ենթադրում է Նիկոլ Փաշինյանի վրայից պատասխանատվության բաշխում տարբեր այլ դերակատարների վրա։ Պաշտոնաթող զինվորականները, եթե ուզում են իրենք իրենց պաշտպանել, ապա դրա միակ եւ ամենակարճ ճանապարհը խոսելն է արձագանքելու եւ ճշմարտություն ներկայացնելու ձևով։ Պատերազմից առաջ իրականացված սխալ պլանավորումների մասին խոսել են նաև քնիչ հանձնաժողովի մյուս անդամները, շեշտելով, որ այդպիսի պլանավորումների դեպքում պարտությունն անխուսափելի էր։ Ինչ վերաբերում է հանձնաժողովի աշխատանքի ժամկետներին, ապա այն անսահմանափակ չէ։ Ստեղծվել է այս տարվա փետրվարին։ Նախկինում քնիչ հանձնաժողովների գործունեության համար սահմանված ժամկետը 6 գումարած 6 ամիսն էր։ Փոփոխված տարբերակով հանձնաժողովը ստեղծվում է 1 տարի ժամկետով, եւս 6 ամսով երկարաձգելու հնարավորությամբ։ Լենա Բադեյան, Ռադիոլուր